ויהי בשלושים שנה ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר קבר, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוהים. בחמישה לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין. היו היה דבר אדוני אל יחזקאל בן בוזי הכהן, בארץ כסדים, על נהר כבר, ותהי עליו שם יד אדוני. וארא, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראיהן, דמות אדם להנה, וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כעין נחושת כלל. וידי אדם מתחת כנפיהם, על ארבעת רבעיהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם. חוברות אישה אל אחותה כנפיהם, לא ייסבו ולכתן, איש אל עבר פניו ילכו. ודמות פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, לאיש שתיים חוברות איש, ושתיים מכסות את גוויותיהנה. ואיש אל עבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת, ילכו, לא יסבו בלכתם. ודמות החיות מראיהם כגחלי אש, בוערות כמראה הלפידים, היא מתהלכת בין החיות, ונוגה לאש, ומן האש יוצא ברק. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. וארא החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו. מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש, ודמות אחד לארבעתם, ומראיהם ומעשיהם, כאשר יהיה האופם בתוך האופם. על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו, לא יסבו בלכתם, וגביהן, וגובה להם ויראה להם, וגבותם מלאות עיניים סביב לארבעתם. ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם, ובהינשא החיות מעל הארץ יינשאו האופנים. על אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו, שמה הרוח ללכת, והאופנים יינשאו לעומתם, כרוח החיה באופנים. בלכתם ילכו, ובעומדם יעמודו, ובהינשאם מעל הארץ יינשאו האופנים לעומתם, כרוח החיה באופנים. ודמות על ראשי החיה רקיע, כעין הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אישה אל אחותה, לאיש שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה את גביותיהם. וישמע את כל כנפיהם כקול מים רבים, כקול שדי בלכתם. כל המולה, כקול מחנה, בעומדם תרפנה כנפיהן. ויהי כל מעל לרקיע אשר על ראשם, בעומדם תרפנה כנפיהן. וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. וארא כעין חשמל, כמראה אש בית לה סביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה, ראיתי כמראה אש ונוגה לו סביב. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב. הוא מראה דמות כבוד אדוני. ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר.